Dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lusim Allahun xhalle ve ala që në këtë ditë të bekuar, Allahu xhalle ve ala na shpërblen, na fal mëkatet tona, dhe të na ndihmon neve dhe gjithë të tjerëve në këto ditë të dimrit, në këtë ftoftë, duke lutë Allahun xhalle ve ala që të gjithë ata që nuk kanë me shka, ta kalojnë si duhet këtë dimër, Zoti me ua lehtësu Kemi filluar që dy xhuma me radhë të trajtojmë një porosi, një udhëzim që një nga pejgamberët e Allahut të mënduar i mësoi popullit të vet. Dhe ato porosi Zoti xhalle ve ala pastaj i mësoi Muhamedit alaihi salatu wasalam që ai t'ia përcjell këto mësime umetit të vet. Dhe kështu gjeneratë pas gjenerate vazhdojnë këto mësime mu I ka mbledhë popullin e tij në xhami dhe sipas asaj që Zoti xhalle ve ala e ka porositë, ju tha se Allahu më ka porositë me pesë porosi, me pesë këshilla, që t'i mësoj ato të punoj me to dhe t'u mësoj të tjerëve që ata të punojnë me to. Kemi përmendur në Takimet e kaluara tri porosi. E para ka qenë të adhurohet vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, ngase shembulli i atij që adhuron dikë tjetër pos Allahut, është sikurse shembulli i atij që ka marrë një punëtor dhe ka pagu i ka dhënë mëditje dhe ushqim dhe i ka thënë kjo është prona ime, kjo është e imja dhe puno këtu. Ndërsa ai pasi që ka marrë shpërblimin dhe mëditjen e ushqimin, ka punuar në pronën e tjetrit. Andaj edhe kështu Allahu na begaton, na udhëzon dhe ne duhet të punojmë në atë fushë që Zoti xhalle ve ala ka kërkuar prej nesh. Pastaj ka thënë Zoti xhalle ve ala ju ka porositur që të falni namazin, andaj kur dikush prej juve të falet, mos të kthehet Mos të lëviz, mos të shikon djathtas dhe majtas, t'i përkushtohet namazit si duhet. Porosia e tretë ishte se Allahu xhalle ve ala ju ka porositë që të agjëroni. Dhe shembulli i atij që agjëron, është sikurse shembulli i një njeriu i cili e ka një parfum të mbyllur Dhe e ka në shoqëri. Dhe gjithë ata kanë dëshirë që ai me e hap atë parfum që me përfitu ata nga era e këndshme e atij parfumi. Ndërsa goja e agjëruesit tek Allahu xhalle ve ala është më e dashur dhe era e gojës së tij është më e dashur tek Allahu se era e këtij parfumi. Dhe porosia e katërt që sot do të flasim për të është Është sikurse shembulli i një njeriu të cilin e ka zënë rob armiku. Ia ka lidhë durët deri në qafë. Është i lidhur komplet, s'ka mundësi për lëvizje. Ndërsa ky po i thotë këtyre armiqve që e kanë lidhë, E lidhin ndoshta shumë vese, lakmia, pangopësia, zilia e të tjera që e lidhin njerin, koprracia, ndaj sa herë të japë në rrugë të Allahut xhele ue ala, Zoti xhele ue ala çfarë e liron nga disa prej këtyre veseve. Pastaj edhe njeriu është i I lidhur, Zot na ruajt edhe me dënimin e Zotit dhe si lloj shpagimi me me e zgidh veten e tij dhe me e shpëtu veten e tij nga hidhërimi i Allahut është sadakaja. Prandaj me një hadith tjetër ka thënë pejgamberi alejhi salatu ue selam se sadakaja e dhënë e veçanërisht fshehurazi kur është jo shumë haptas, ka mundësi me dhënë fshehurazi Për tri qira ju betuam. Që ka pejgamber sa tha, për tri qira betuam. Muhammed ja sëmë të thonë dhe betuat. Apo nga sa i veç kur thotë të qëka në i besuar. Nga sa e që fleta e është shpallin nga thotë të gjallë e uarë. Mirë po përshka këtë rëndësi se kësaj që është, është betuar. Tri qira dhe betuam për to. Se janë kështu sikur ju them. Një nga ato është Thotë ma nekasa malu abdin min sadaka Ju betohem se nuk i pakësohet kurrë pasuria atij që jep Gjithçka njeri kur shpenzon, harxhohet Mirëpo ai që jep për hir të Zotit s'ka kurrfarë interesi, përveç se i dhimbet dikush në fukara, i dhimbet i smuti, i dhimbet njeriu i varfër, nuk ka kah me ia ngjit, ky ka mundësi pak me i ndihmu, për hir të Zotit e bën këtë, nuk lavdërohet, nuk e përhap, nuk ia përmend atij a jo unë të kom ndihmu ty, e, e len, e le te Allahu xhele xhelaluhu. E kush kështu ka mundësi me e rujt sadakanë e tij, Kësi ka njerëz që për jashtë në dorë kanë shumë, por zemrën fukara e kanë. Rane e në provë, edhe ai me këtë zemër këshirë gjithë, në pësherë, u paksu, u shkaj, nëse ka dikush në dorë s'ka shumë, nëse në llogari e bankës nuk ka shumë, në kuletë nuk ka shumë, por në zemër është i pasur, në zemër ka shumë, edhe jep se po gane. Për këtë arsye, e, pejgamberi alejhi salatu ves-selam, të nderuar vëllezër, ka thënë, sebeka dirhemun miete dirhemin. Tha, sebeka dirhem miete dirhemin. Një dirhem, një para asaj kohe, një euro në këtë kohë, ja ka tejkalu në shpërblim 100 euro më të. Qysh dikush jep 100, e dikush jep një, e kjo një masë e orë që kjo 100, po. Sa është buxheti juaj? Pavarësisht sa janë të hyrat tona, mundohu që të jesh dorëdhënës. Çfarë tha pejgamberi alaihi sallam tjetër? Shikoni këtë hadith tjetër. Tha La yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Askush prej juve mos të nënçmon, mos të përbuz nga punët e mira asgjë. Që i bie se asnjë punë të mirë që mundesh me e ba, mos e nënçmo. E deri në cilën masë mos me nënçmo punë, ka thonë, edhe në qoftë se, kjo punë e mirë është me e taku një musliman e me i buzëqesh. A mundesh? A kushton para me i buzëqesh dikujt? A kushton para me e mësu dikan, jo kurgja? Hirës ka që të shumë. Veç mundohu që një njeri që ka mërzi, jepi kushte. Mos shkon dita që ti dikujt s'i ke ndihmu me diçka. Madje qoftë me një fjalë, s'e ke mësu dikën, s'e ke ngushllu dikën, s'e ke përkrah dikën, s'i ke buzëqesh dikujt. Mundohu që çdo ditë të jesh ti i pasuruar me këto shpërblime që i jep dikujt. Ngase kështu e liron veten tënde. Shkarkohesh. Madje, edhe dijetarët tanë, por edhe shkencëtarët bashkëkohorë, kanë ardhur në përfundim se lumturia e njerit është jo sa ka vet, por sa ndan me tjerë. Wallahi, nuk mundesh me kon i lumtur me fitu kushedi sa, sa mundesh me kon i lumtur kur t'i jap dikujt të shasaj ka pozitë me ato që ti ke. Apo? Boll gëzohesh kur nashta ti ke siguru ngrohjet për familjen tënde, gëzohesh boll. Mirëpo sa mund me konë gëzimi yt kur ti e din se edhe dikujt e ke përçu me u ngroh edhe ai bon dua për ty. A di sa lumturi është këtu? A di sa knaqsi shpirtërore është këtu? Ruajuni nga zjarri i xhehenemit qoftë edhe me gjysmë hurme. Paramendo zjarri i xhehenemit i madh, me u rujt me gjysë hurme. Gjysë gjysë, qaj që ti e ke dhonë, e ki një hurme e ke nda përgjysë. Prandaj të nderuar vëllezër, mos nënçmo kurgja hiç. Nuk e din ti se sa mund me i kry punë diçka dikujt ajo që ti e ki tepër. Zgjoni këtë të ndërroni në qysh dëshironi ta situatën. Qysh ndërron situatën. Që ka këtë dunja, në këtë botë sa je. Po thot pejgamberi alejhi salatu ve selam. Liroje veten tënde nga dënimi i Allahut. Po thot pejgamberi alejhi selam, mos nënçmo as gjysmë hurme, që me te me u rujt nga zjarri i xhehenemit. Mos nënçmo asgjë. Posa të vdes njeri del në tjetrën botë atje Allahu po na ka dhënë na s'dimë çka bën ato deri sa të shkojmë atje na nuk dimë asgjë na s'kemi kontakt me asnjë të vdekur që shku botë e ndarë bashkë ajo por na ka lajmëruar për këtë kush Allahu xhelle xhelaluhu na besojmë më mirë dhe më besojmë se me shku atje se fjalët e Allahut janë më të sigurta se sytë se veshët tonë Andaj Allahu po na thon n'Kuran njeriu që ka dal n'atë botë po s'ka dal faqebardhë s'ka dal i pendu ai do të kërkon tek Allahu xhallahu për me e liru vetin nga xhehenemi jo me dhon pasurin jo pasurin pak është ajo kish dal te Allahu me përdor edhe kët edhe kët mundësi S'ki mundësi me dhon zeqat, sadaka, lëmoshje. Sa të ki mundësi, lirohu nga përgjegjësia e pasurisë që Allahu ta ka dhënë. Sikur që tha Jahja alejhi selam, Zgjidhesh, sikurse ato që e kanë lidhë armiku, zgjidhen. Zgjidhen nga zinxhirët e pangopësisë. Vallahi, lakmia është zinxhir. Sa njerëz i ka lidhë koprracia, ai do me shti dorën qe po i lidht asht nga koprracia s'munet s'i shkon dora, e ka lidhë koprracia, është i lidht nga lakmia, ai nashta, nashta ka edhe çka me na me dhonë, po tenton me liru dorën, lakmia s'e le, është i lidht. Prandaj njak që të zgjidhesh nga këto vese të këqija, nga pangopsia, nga lakmia, nga zilia, nga mendjemadhësia, nga shumë tjera. Që Allahu me ta rujt shëndetin e pasurinë e familjen e kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sa të ka thënë se sadakaja dhënja e ruan edhe njerin nga fatkeqësitë e këqija që kanë mundësi me e godit, Zoti e run xhelle xhelaluhu. Kur thirret ezani e përmen Allahun se do të bën xhami kur është para një harami që ty t'bjen n'men Allahu s'ban edhe kjo është me përmen Zotin kur të kujton se kjo nuk bën e largohesh ka forma të ndryshme me përmen Zotin xhelle xhelaluhu andaj ju ka porosit Allahu që Allahun me përmen e shembuli i atij që Allahun e përmen është sikurse shembuli i kujtë është sikurse shembulli i një njeri që është duke ik nga një armik i cili po e kapi e vret. Ai po ik, nëse armiku i është vërsul, me e kapi, me i shkaktu dëme, me e robnu. Dhe ai duke ik nga armiku e gjen një kështjell. Ai njeri që e përmend Allahun xhelle ve ala është i siguruar, është i mbrojtur. Sa më sinqerisht, sa më mirë, sa më tepër Allahun me përmend, më i mbrojtur jemi. Veçanërisht në këtë kohë që janë përhapur me të vërtetë ligësina të shumta, vepra të ndryshme, të këqija, siguria dhe mbrojtja jote është me përmend Allahun xhelle ve ala. Garancia për përmendës Allahut Vrejmë edhe se në shumë situata, në shumë rrethana na ka mësuar, na ka porositur pejgamberi me përmend Allahun xhelle ve ala. Paramendoni lutje dhikr, përmendje Allahut para se para me fjet. Përmendje Allahut xhelle ve ala, me u çu prej gjumit gjithë natën ka përmendje të caktuar çka me thon. Që të jesh i mbrojtur, ata interesohet. Ka është një libër i vogël, Mburoja e muslimanit, shumë është i vogël, në xhep e man, gjithmon. Aty e ki çka duhet me thonë për të, çka duhet me për të, të mëson me përmend Allahun xhelle ve ala vazhdimisht. Ndërsa ka thonë pejgamberi, Alejhi Salatu Veselam, se fjalët më të dashura, Fjalët më të dashura dhe më të mira tek Allahu i Madhnum që mundesh me to Allahun me përmend janë katër. Unë thash ka shumë Allahun me përmend, por unë po du me i përmend katër që Allahu me to me të mbroj, por jo me u mjaftu me këto, me thon me qita që mos të shtoj, jo jo, sa më shumë sa më tepër, mirëpo sa për ilustrim me tregu, disa fjalë që lehtë është me i majt men, lehtë është me i thonë,